emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekala initik ez! Ba, gure kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur Abinoneko iruro batzigarren festivalean parte hartuko duen Elirale, konpainaren ninika lanean jarriko dugu gure begirada izan ere, ego lapurdiko irigunaren babesarekin aurten bi konpainek izango baitute aukera ustailaren lautiko goita bostera iraganen den eta gaur egun nazioarteko espektakulu bizien festivalik importanteenen artean aurkitzen den Avignoneko festivalean parte hartzeko. Elirale konpainia eta etxoen kasa konpainia izango dira Ego Lapurdiko irigunaren babesarekin bada parte hartuko dutenak eta hartara Elirale konpainiako lagunekin mintzatuko gara. Baina lenik eta behin aipatu nahiko genuke ere Ba, mundu artistikora irekitzeko sedez, ego lapurdiko irigunaren laguntzaz, biarrez lartzabal kolegioko iruro itamar ikaslek ere, festivala deskubritual izango dutela bertara, bidaitxo bat dute prestatu ustaila astapenerako. Ba, Miguel Junka, andere mintzatu gara, eta honakoa kontatu digu. Hau duan, uh, eta bostik tortzen dira gurekin, eta horrek uh, gaitu, zenta nahi bezu ez ginuen uh, pentsatzen bertze ikasle uh, voilà, uh, etoriko zirela, oporretan uh, baitzen uh, festibala, festivala, orduan horrek uh, be posten gaitu. Ikaslen aldetik eta erakaslen aldetik ere bakantzak. Ba, pixten dena, ba, ba, bai, bon, voilà, atxe manditugu zazpi aldu gurekin etortzeko. Eta gero ere azpimartu behar da ere um, burasuen uh, eh, ekarpena zenta nola erran. Uh, esker ere, jena etortzen dira, zenta diru mailan ere balakigu famili batzuen ez dela erresa. Orduan esker eh, voilà, ditugu, indar hori egiteagatik. Kontatuko diguzu pixkat eh, nola pasako den bidaia zenbat denboraz izanen diren eta zer eh, aurre ikusten duzen programa. Orduan eh, ikusgarriak ez dira oino finkatuak ari dira hor uh, avinonen pixka bat programa uh, eraikitzen. Aldiz uh, badakiguna da uh, lanki, eran, lanki batzuk izanen direla eta gure ikaslek parte hartuko dute lanki hoietan, orduan antzerkia izanen da, dansa, musika, bideoa ere, horra. Euh, baina han ezianen uh, galerarik, ukanen ditugu saitasun uh, gehiago. Euh, baina euh, hori, uh, lanki hoiek eta biztanena ikusgarriak. Eta momentukot programa ez dugu. Baina haste honetan uh, itxoiten ditugu ikusgarrien tituluak eta horra. E, alako itzurduak importantak dira ikaslentzako ze helburu e, jakinekin joaten zarete? Alor, jakin behar da, um, ehm, edo zongisaz urte maila guzietan uh, kolegioan eta nola erran. Ehm, antzerkia antzerkiak eh, egiten dituzte uh, gure ikaslek. E, maila guzietan, izkuntz uh, eh, desberdinetan ere, eskualaz, eh, frantzesez, artetaik inglesez eta espainolez ere. Eta orduan horra, eh, uh, eh, usaia dute gure ikasleak eta pixkanaka be, gustu, gustu hartzen dute eta ikusgarrik baten ondotik ere uh, zenta usu ateratzen gira ikusgarriak uh, ikustera. Importanta da ere nola erran uh, iritziak ere uh, sakontzea, uh, zaski erraitea uh, zut maite edo maite dut, entxatzen gira pixka bat hori... sakontzea eta garatzea hori da, helburua eta nola erran, sensibilitate eh, artistikoa pixka bat uh, garatzea. Ba, Miguel eh, Junka, eh, Lartzabal kolegioko andereinoaren adirazunekin geratzen gara. Eta orain gontan elirale konpainian jarriko dugu gure begirada eipatu bezala ninik beraien lanaren aurkezpena egingo baitute festivalean. Arantxa lan, Jose Kazobon eta oian endahikin mintzatu gara eta konpainiako kideek ba, setasun zunbaitzu eskeni dizkigute. Aztapen batean, Jose Kazobonek lanaren nondik norakoak esplikatu dizkigute. Eraz, ninika eh, piezaura izumatzukte ditu eta sortu ginuen bo, talde ahundi batean, eh, baz, eh, baina irudantzari, baina gero kanpoko begirada eta laguntzaileetan bazen pantxika koregrafian, Josero Berasategi gehiago hori hori epatzen ginoen eta eh, begirada antzeki joko eta hori, eta gero Joseba iratzokiren musika, eta odan, dena betan sortu ginuen, bai musika, bai koreografia, dantza, eta ez da ez gira joan horzen eh, musika batetatik edo hola. Eta gero zer egan eh, ninika edo kimoa hori, le burjan, orduan asiran ah, hor tapizak gorria da, kusten duzu negu gorrian gira eta abian gira uda behiruntz eta iauteri gara joxtara. Eta eta horra, ah, ez dakit eh, zer egiten nahi duzien. Hildo beretik ere kondatu nahi genuen nahi puna horretan, ez da birak bat dira, janen dugu hor kondatu dutan gehiago tipia dena, hiru urtetik goiti eh, aurrak uh, urbiltzen baitira, baina eh, hor eta berriki hor izan gira limonjan eta perigoen, eta gurasoak ere sutik, txaloka, bravo eta, eta gurasoak etu dira, ah, etu gira tipientzat, bena guk ere kriston plazak hartu dugu horretan. Eta badira beste gai batzu, nola adibidez hasieran bestituak giren eta joten gira biluztera. Behor kondatzen dugu, nola jantziak kentzerakoan mugimendua askatzen aldean, eta hasieran eneskak gona dituzte eta zapaitak eta hori da hori da lugera joitena, ledo iten itena, baina gero horiek kendutan nola eh, hori mugimendua askatzen den, eta odan badala, irakoketa ezberdinak badira, eta abstot eh, denentzako momentu guna pasteko Prada. Esan duzu ez dela oraingo lana, eh? badamazuela lan honekin urte zonbaitzu, eh, garatzen joan den obra horietako bat ere izan da honakoa? Bai, eh, beraz, lehenik sorkuntza hori hasi zen eh, bat ere mm, gaurko pertsona guziekin, e, eh, beraz zen Jose zubon, Lorentza Iturralde eta Bibian, eta geroztik beraz Bibian joan zen, Lorentza ere, eta e, Zeliak hartu zuen berriz Zelia, ba, Bibianen papera, eta nik e, berriz Lorentzarena eta orduan ara ora hola mm, joan gira ez dakit bi edo hiru urtas, iru urtas orain eta geroztik beraz Chloe eta hoian sartu zaizkigu konpainian beraz haiek ere eh, paperak berriz hartuko dituzte um, eta beraz gale egiten du bortxaz eh, pieza hori garatu da geroztik, eh, bai denborarekin maturitate hartzen du, baina ere eh, bakotsak nola bere ganatzen duen beste baten papera. Konpainian, pantxekakaren lan, lan egiteko funtzionamenduan, asko elikatzen da be, dantzaren proposamenetaz, orduan, batek guzten duela eta beste batek hartzen duela trama berdin atxekitzen dugu musika eta jantzak ere bai, baina be, koreografia latzen ala edo noiz, hor egun bat aliz eman dugu, izan gira joan labitan limozera, eta hor pantxika etorri da, eta e, ikusi agerren bezperan, erraten du, neskak bukaera guzia latzen dugu. <laughs> eta egun aliz eman dugun bukaera hori, be, eh, dena alatu, eta Hori, ziren eta hori denak ikasten ari gira beti, eta gauza batzu behagian ba, hau betzen aldira, seiatu behar da, eta galezketa hori etengabe badugu, poderaz ninika, bai, bai dantzariak alatu direla eta, baina gero bajenean ere, intentzioetan, eta de detaile tipiak, edo, hor, oh, bukaera guzia, dibideaz, eh, bai, ez gira hortaz belu. La nuit, c'est le début du printemps, on arrive sur une autre couleur, l'arbre s'allume, la poule a rendu hommage à zuek sartu berriak, eh, ba, esango gu, eh, dantza garaitikidetik baduela, baina tradizionaletik ere eta interpretaziotik ere, bai ez? Bai, anitz, bo, ni ateratzen niz eh, Euskal Dantzatik, bera zara baditut uh, Joseren paperean hemen uh, eh, erreperio argi batzuk Euskal Dantzari esker. Baina egia da pieza hau dela, ara, berdarrunt sartu uh, pieza honek ekartzen duen mundu behi horretara eta ara, pantxikak ekartzen duen Uh, lantxakon bat ere gorputzaren aldetik. Eta... Um, ara, bai, akunt gauza behia, niretzat bederen, eta kontentara, bai ere, publiko gazte batendako aritzearen aritzearen uh, desafioa, ere uh, hartzea, eta ara kurios, nola, pastuko diren ondoko hilabeteak. Eta ondoko astetan ere, abentura berri batean sartuko zarete, Avignon alderako bide hartuko duzu, bertako festivalean parte hartzeko. Festivala interesantea, festivala importanta, batez ere konpainia batentzat, bere lana ezagutarazteko eta obra horrek eh, ba, bizi gehiago izan dezan eh, kontaktuak egiteko lekua proposa baita? Bai, bai, e, guretako lehen aldea izanen da joa etengirela festivala hortara eta mm, pentsatzen dut sekulako esperientzia izanen dela. Eh, egia da, kompainia txikia initzen zat, dela leku bakarra pixka bat zure lujaletik urhuntzeko eta zure lana mm, erakusteko eh, ara beste publiko bati. Eh, beraz uste dut hortaz baliatuko dugula, eta ere mm, parada da ere guretako beste ikusgarrien eh, ikustera joaitea, eta beraz eh, elikatzea ere beste, beste unibertsu artistiko ara, horietarik. Hilabete batez, kasik? Ba, bai, gero hori konpainaretzat apostu bat, eh? orai konpainak baitu zamaitu eta pieza asko bere gibelean, taldea ustut uh, eh, hori apusturi egiten dela taldea marturitate batean arribatu delako eta bon, horrekatua delako eta bihangira, gira binorera, uh, eh, konpainia osoa gana du Uh, han izango baita ere lan bat animizkazioan, komunikazioan, jakin behar da abinean urdea, hilabete bat, baina egunero mila bat ikusgarri. Orduan joite mazira hola, ebe agian, uh, eh, inoak ikusten ere, orduan eh, bada hor eguneroko lan bat, traktabanaketa, komunikazioan, eta hori orduan, hori, batzutan ez badugu dantzatzen taula gainean, ebe izango gira kanpoan komunikazioan, eta jende harrakartzen, eta komunitatzen, hor bat, badira ere ikasle batzu biltzen direnak, helena ipatua izan dena, hori guzia eta gero hau jai zuzendua denez zere ari gara isaldi guneekin, hau zendegiekin, bada beraz lan asko denentzat, hor gaztak formatzen ari ere, hau ari da lan talan, eta bo, normalki, Bon, badugu esperantza, bai hor eh, beste gezo baten eh, idekitzeko edo zabaltzeko. Eskoalegian, Dordoinan, Bretainan baitugu hor sareak pizkatia denik magaztuak, baina hortik kanpo, ia zer eh, fruitu ateratzen den hortik. Esan baituzu, heldutasun batera iritsi dela konpainia, malau urteko ibilbidea gutxi gora bera duzue, eta zuen asmoa da eh, ikusgarritasuna aratago eramatea, oda, zuen e, konpainia ezagutaraztea bai Frantzia mailan eta baita nazio nazioartean ere? Bai, bai, bai, uste dut <laughs> eburua hori bai, gainera orai Bo, hori, eh, ba, kompainia handi batzu, be, pieza berdinarekin bi talde dituzte, eta ez ez, eh, hori, galdera badela, ikusakit, hor, hasteko hori, gaurko egoera zein egesa, ordan piezak saltzeko, eta urtaz bizi nahi badugu, behar ditugu piezak eh, sortu, agian hori da guretzat interesgarriena, bilatu, komuni, gure artean hori bat biska bat, sortu, baina gero ez bada edatzen eta saltzen, ebe, <laughs> hori, kompainia askorentzat zaila da egoera, hor, momentu pitzatzut gu ez on batean, baina boa postu bat da. Abinion eta gero, ezagurek kasua izanen ez abian gira eta dena untsa kalkulatuik, baina abinion eta gero kompainia asko desagertzen dira ere. Ete, hori, er, e, kompainia hori, erditzu bizitzen direnak ez duten lortzen, boa eta abinionak eta goaz, eta hortik bagian ba, ateratzen da zerbait hori, kontaktu asko, edo ez, eta mm, hori, ezabakarrik ere dena errez, polit, eta denetzat baiko, eh? hori, mila ikusgarri egunean, eh, berda burrokatu eta zure burua defenditu, eta hori, ez dira bakantzak izanen, baina, bo, uste dut esperientzia polita izanen dela, eta... Mika lana defendatzera joango zareteara, eta gero hemen ikusi ahal izango dugu. E, zuen, noiz ikusi ahal izango dugu, sepereko larreko gelan izanen dela badakigu, eta noiz izanen da, iztrein aldia. E, abenduaren ogoian ikandearekin eta tenorea ez dut e, buruan usi dut ahatsaleko bostetan edo lako zerbait izanen dela. Hume gomita azalduko dugu, kuriosia ez dizut galdetu, berriak zareten ez egin zaizu ez zailen azuei e, Bo, zailena, nire ustez, eh, bo, izan eda presketak eta bo, baitugu, deia, bo, maleta bat eta gure esperientzia, baina hemen uh, nire ustez, aratago joiten da, eta hori da interes dena. Eta gero, ara, uh, lehen aipatzen ginuen, interpretazio alde hori da ere uh, entxeatzekoa, garatzekoa ere uh, beraz, uh, ara, desafio hori hartzeko prest. Bon, me mila esker. esker. Música Nada más botila bat ardo, ardo. Vuelta, vuelta ona maiaren bueltan, bueltan. Lehen le zan, lehen san, zan. Zamp, zamp Lebon bego Zamp, zamp Lertxun tropa Ego aldera Bare bat Añarrean Gordia Eta ondio batzuk Bendillaren Opari Opari bat, nagi bat Umet xoroak sakeleta Eta xakur bat, xaingaka Zure bidera, bidera Bonheur esan, zan Bonheur esan, bonheur est simple, simple. Le bonheur est simple, Les Le est le bonheur est iritsi gara gaurkoan. Gure aldetik besterik ezentzule, nahi duzun erte. Aio. Gordatzen zara hai, ze idiote da, edo ze. Gure izen bereko, bigazte zoro blai, aterpele horren bila, lasterka Barrerik barre goiz, ez ere bai gaua teoria utxaze korputza igatzen doa geruzaz geruza irrika ez ez ordea zatzen nahi Zemin aukeratu edo zein Bakartu gara langintzez lagunez ere bai el eskua zoik euskarri Zergatik ez aukeratu Zergatik ez aukeratu Noiz da nola dugun nahi, eskuta berri askatu. Argazki horretan zutik, zanua nahi dut bai. Hora ez dut nahi. irudiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik doarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekara ibitik ez!